А сега ќе продолжиме со темата која што беше најавена за оваа вечер. Имено денес е сабота 14. мај 2011 година според Грегоријанскиот календар. Според тој календар е годишнина од формирањето на државата Израел 1948 на 14. мај. Тоа што е еден интересен настан, не само за евреите, туку и за христијаните. Меѓутоа, според 55 скопски бил, македонски подачно билборди, ова е предпоследната сабота. Во светот. Во смисол, дека на 21. мај, значи следната сабота, треба да настапат некои настани кои што се толкуваат како крај на светот, а македонските 55 билборди, кои што тоа го најавуваат, меѓу другото содржат една реченица, која што, ако не ја содрже, немаше да има потреба ни од оваа тема, ниту пак приватно да разговараме за неа, бидеќи темата не заслужува да разговараме за неа. Меѓутоа, последна реченица која што не повикува да мора јавно да проговориме за неа и токму затоа ќе биде снимена оваа тема да се знае дека на 14 мај една недела пред најавениот крај на светот за 21. мај од страна на некои кои што тоа го пропагираат, да се знае дека постојат луѓе на оваа земја, постојат мажи и жени во Скопје и во Македонија, кои што тврдат дека Библијата тоа не го учи, Библијата тоа не го гарантира, бидејќи билбордите велат Библијата гарантира. Таквото учење и таквата пропаганда не може да се заснова врз Светото Писмо, туку се заснова на произволни човечки толкувања какви што имало и може би ќе има и после 21. мај Значи и после наредната сабота, од секогаш низ историјата на христијанството. Тоа е суштината на темата. Да кажеме дека Библијата не гарантира такво нешто. Секогаш, како што споменав, во историјата на христијанството постоеле луѓе, уште од раното христијанство, Постои цел вебсайт кој што ги набројува сите тие лажни пророќства и лажни предвидувања за крајот на светот. Уште во времето на раното христијанство постоела една рано христијанска заедница која што се одвоила од црквата, се повлекла во едно мало малоазиско градче, во денешна Турција и проповедало дека таму во нивно време ќе настане крајот на светот. И од тогаш, по па до ден денес, постојат еден куп такви групи, еден куп такви заедници, кои што се занимаваат со вакви лажни предвидувања. Значи, најновото ни се сервира од страна на 89 годишен американски проповедник по име Харолд Кемпинг, роден 1921 година, па јас се прашам дали затоа го избрал 21 мај, но познат како поранешен и се уште актуелен говорник за така нареченото Family Radio во Соединените Американски држави. Неговата теорија гласи дека на 21. мај оваа година, што значи средната сабота, наводно треба да се случи така нареченото тајно грабнување. Така би го превел тој израз на македонски јазик. На што се мисли под ова тајно грабнување? Повеќето протестанти во Средните Американски држави имаат прифатено и поверувано една језуитска теорија, која што прв ја проповедал језуитскиот свештеник Мануел Дела Кунца од Јужна Америка, Тој живеел во времето околу крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Неговата книга во врска со второто Христово доаѓање во сила, величество и слава била објавена некаде во тој период. И тој прв ја споменува идејата дека пред да дојде Христос на небесните облаци, како што Библијата тоа го најавува. На крајот од овој свет ќе настане предходно некое тајно грабнување на неговите следбеници кои што ќе бидат живи на земјата, на верните христијани кои што ќе бидат живи на земјата, тие мистериозно ќе исчезнат, никој нема да знае што се случило со нив, од нивните соседи, може би членови на семејството, колеги и така натаму, роднини, тие едноставно ќе исчезнат, Ке ги снема, Ке се трагат по нив, ке се, ке ги бараат, полиција може би и така натаму, меѓутоа те ги бидат исчезнати. Тоа верување денес ги имат прифатено повеќето протестанти во светот, особено на Запад, и дека после тоа мистериозно исчезнување на верните христијани, на земјата ќе останат само неверници. И помеѓу тајното гребнување и второто Христово доаѓање, овие неверници, што ќе останат на земјата, ќе имаат тогаш шанса да се покајат и да го прифатат спасението на Исуса Христа и вечниот живот, и ако тогаш во таа фазла милост се покајат и го прифатат спасението, ќе бидат спасени и тие, ама како некоја втора тура. Значи, тајното грабнување е наводно за оние кои што дотогаш биле верни, а после тоа е како втора шанса за оние што ќе останат неверни на земјата, ќе останат, значи, ако се покајат во тој период во кој што ќе се случуваат и сите катастрофични настани проречени во Библијата, ќе бидат и тие спасени на денот на второто Христово доаѓање. А кој пак нема да ја искористи и таа втора шанса, тогаш сите тие ќе бидат осудени. Тоа е верувањето што прв значи го проповедал језуитскиот свештеник Мануел Дела Кунца по крајот на 18. век, прилика времето на Моцарт, и кои имаат до ден денес во текот на 19. век, преку двајца познати протестантски проповедници во тоа време, едниот се викал Скофилд, а другиот Дарби, се има проширено и популаризирано во повеќето протестантски цркви во Соединените Американски држави, а преку нив и секаде во светот. Значи, меѓу нив и Харолд Кемпинг проповеда и неговите следбеници, кои што, за жал, еве ги има и во Македонија, штом и во Македонија никна билборди со ова лажно пророќство, На 21. мај треба да се случи тоа така наречено тајно грабнување, кога сите верни христијани ќе исчезнат мистериозно, ќе ги снема, наводно Бог ќе ги земе директно на небо, без да знаат другите кои што ќе останат тука, дури ако се нивни роднини, пријатели, комши, нема да знаат што се случило со, со овие, бидеќи тие ќе бидат тајно грабнати. Од тогаш, па до 21. октомври, значи за наредни 5-6 месеци, ќе случуваат страшни големи земјотреси, катастрофи, проречени во Библијата, во Откровението, како седумте последни зла, и наводно според оваа теорија на 21. октомври, а некои велат ноември, има различни гласови тука, треба да дојде Христос, односно да настапи крајот на светот. Така гласи теоријата која што се пропагира. Дали ова теорија точна? Дали Библијата гарантира, како што велат 55-та македонски билборди со оваа тема, дека вакво нешто на вистина ќе се случи? Видите, постоја проповедници Дури и во Америка, во 1840 година, кој што предупредува дека крај на светот нема да се случи 1843 година, како што тоа го предвидувал Вилијам Милер, еден друг американски проповедник. Еве ние денес не се земаме за право да кажеме дали ќе се случи или нема да се случи крај на светот во следната сабота или за 6 месеци или било кој иден датум, овде доста на што ние не знаеме што ќе се случи, а што нема да се случи во иднината. Мегутоа, што е тоа што знаеме? Го знаеме она што ни е откриено во Библијата. Како што стои запишено во петата книга Моисеева, она што Господ ни го открил, тоа е наше и на нашите синови довека. Она пак што Господ не ни го открил, тоа е тајна. Дали постојат во Библијата информации кои што Господ не ни ги открил? Постојат. Например, ќе отвориме во Евангелието според Марко 13 глава. Да отвориме таму. Евангелие според Марко 13 глава. зборувајки за своето второ доаѓање и крајот на светот, и за описот на последните денови во кои што ние денес живееме и кои што совршено се поклопуваат со тој опис, кој што Господ го дал пред 2000 години, на крајот од овој свој пророчки говор, во 32 стих од Марко 13 глава, стои запишено, А за тој ден, и час. Никој не знае, рекол Господ, ни ангелите небесни, ниту синот, а само кој знае? Само Отец. Само Бог знае. Се поставува прашање. Ако некој тврди дека го знае денот на второто Христово доаѓање и крајот на светот, тоа што и треба да биде попаметен не само од сите други луѓе во светот, туку треба да биде попаметен од ангелите небесни, треба да биде попаметен од Синот Божиј, Што значи, како што пастор Рейда Карло има обичај да каже, таквиот треба да биде попаметен од Господ. Рейда Карло имаше обичај, тоа ни го кажуваше на еден час што го предаваше во Хартланд по евангелизам. Имаше обичај да, кога држал евангелизација некаде, тоа не го направил тука колко се секе, кога беше тука 98-та година. Но имаше обичај да се симне на првата или втората клупа на посетителите, присутните на неговите евангелизации, да избере случајно некој присутен, и сега брат Борче знае што Реде Карло ќе го праша, тој гостен, тој посетител што случајно ќе го избере. Ќе го праша пред сите, Господине, дали сте вие попаметен од Господ? Веднаш се тоа праша. И потоа почнал да праша, дали тука постои некој кој што е попаметен од Господ? Кој што смета дека е попаметен од Господ. Зошто поставувал такви праша? Затоа што од секогаш тоа му е беше вовет. Тоа му е вовет обично во некоја тема. Некоја библиска тема. Од секојаш постојат луѓе кои што тврдат дека знаат нешто што Господ не го открил и од секојаш постојат луѓе кои што тврдат дека оно што Господ го кажал не е така. Во случајов, Господ кажал, за тој ден и час никој не знае. Значи, јас, драги присутни и драги гледачи, јас не знам што ќе се случи следната сабота. Јас не знам што ќе се случи утре. Меѓутоа, едно знам, дека за денот и часот на второто Христово доагрење не знаат ниту ангелите небесни. Затоа што така вели Господ. Ако некој смета дека знае, ако некој смета дека го знае денот и часот на второто Христо тоа тогаш тој, во случајот Харолд Кемпинг и неговите следбеници, сметаат дека се попаметни од Господ. Јас не можам да изречам друг заклучок освен тој. Господ вели едно, тие велат друго. Прашањето е, дали Библијата гарантира дека на 21. мај ќе се случи тајно грабнување на сите праведници од планетава, а за 6 месеци второ Христово доаѓање и крај на светот. Одговорот е не. Библијата гарантира дека никој човек на оваа планета тоа не го знае. Не го знае датумот на второто Христово доаѓање. Воедно, би сакал да најавам за Сената сабота на вечер, нека биде. Ке имаме посебно проучување за тоа дали е точна науката според која пред второто Христово доагење треба да се случи така нареченото тајно грабнување на праведници од оваа планета или нивното мистериозно исчезнување за кое што значи толку е популарна таа теорија во протестантскиот свет беше пред неколку години снимен и филм од страна на Холивуд по име Left Behind и таа се разбира како и многу филмови предходно била книга па потоа претворена екранизирана во филм Имаше еден смешен податок во, во целиот тој филм. За мене беше многу смешен, мислам. Кога го прочитав <laughs> прв пат. А, според, според, тавате, според филмот, значи, идниот антехрист кој што ќе завладе со светот е некој а, романец, се викаше Николае. <laughs> Тоа беше многу смешно. Патам го споменувам. <laughs> Не знам зашто им дојде таква идеја дека романец ќе биде антихрист. <laughs> да многу ми личеше на Чаушевски, иако го заборавив презимето. Но тоа беше во филмот. Значи, да не... <laughs> Тоа беше како филм. Не беше... Тоа не се тврди во протестантската теорија, току тоа беше филм. <laughs> Како и да е. Значи, следната сабота, со почеток од 19 часот на вечер, ќе посветиме целото време на проучување на темата дали е точно дека без оглед кога тоа ќе се случи, Дали е точно дека ќе постои тајно грабнување пред второто Христово доагање или мистериозно исчезнување на праведници, а потоа, после тој настан, втора шанса за непокајаните и за неверниците до самиот ден на второто Христово доагање и крајот на светот. Harold Кемпинг и Фемили радио се познати по тоа што имаат воведено една паралелна хронологија на библиските настани. И таа е зачудувачки многу подолга од она која што традиционално е прифатена како од евреите, така и од а, традиционалното христијанство. Имено, според а, масорецкиот текст на Библијата, поточно мислиме тука на Законот и пророците, на еврејската Библија, на Стариот Завет, приближно создавањето на светот се става приближно околу 4000 години пред Христа. Оваа теорија врз база на англискиот превод на Библијата King James кој што потекнува од 1611 година, значи овој превод на Библијата годинава слави 400 години од своето постојање. Агликанскиот бискуп Ашер најмногу ја популаризирал, при што објавил и посебна книга со датирање на сите поважни библиски настани во Библијата. Јас си за неговата прецизност ке кажам дека не е заснована врз Библијата. Значи, толку прецизно Библијата не ни открива дека, например, создавањето на светот се случило 4004 година пред Христа, како што тврди бискупот Ашер и неговата хронологија. Посред многу англиски изданија на Библијата, King James, во кој што на маргините од секоја страница каде што се споменуваат кај што библискиот текст споменува некои настани, се наведени, се испечатени со бројки години кога сите тие настани наводно се случиле. Потопот според него настанал 2348 година пред Христа, значи во 24 век пред Христа. Тоа е пака прифатено и се верува од повеќето библиски коментатори и теолози, иако Јас повторно потенцирам, во Библијата не постои податок кој што прецизно ни дава точна година, ниту за создавањето на светот, ниту за потопот. Постои секогаш една значи еден интервал на грешка. Конкретно ќе ќе прочитам малку подоцна зошто е тоа така. Според септоагентата пак, светот, беги септоагентата е преведена веројатно од некој друг еврејски извор, или пак може би, што некој смета дека е поверојатно, се случиле грешки при самото преведување и копирање на тогашните антички ракописи, септогитата дава многу подолга хронологија. Ако ги споредувате годините од некои православни библии за животниот век на некои патриарси што живееле пред потопот, и годините, например за Адам се кажува дека кога имал 130 години го родил Сит, но во Септагинтата се вели дека имал 230 години кога го разгласите и така натаму. Че значи, постат некои разлики и несогласувања меѓу Септагинтата и еврејскиот текст. Тие се предмет на така наречената текстуална критика и тие во никој случај не ја повредуваат веродостојността на Светото Писмо, бидејќи се работи за а, истражување од областа на библиските преводи и копирање на манускриптите, односно ракописите. Не се работи за побивање на или противречности во автентичниот оригинал на библискиот текст. Како и да е, според септуагентата, најдолго светот постои некаде плюс-минус околу 5.500 години пред Христа. А дали знаете според Харолд Кемпинг колко е стар светот? Создавањето на светот, Харолд Кемпинг и неговото Family Radio го датираат на 11.000-тата и 13-та година пред Христа. 11.000 години пред Христа, според него, е создаден светот. Од каде ги добили овие датуми, воопшто не ми е познато, но едно знам дека не можел да ги доби од Библијата. <laughs> Зошто? Затоа што Библијата не гарантира ни дека бискупот Ашер бил во право, кога рекол дека создавањето на светот се случило 4004 година пред Христ. Зошто не бил во право? Да отвориме во Евангелието според Лука, третата глава. И пред да прочитам еден текст, сакам да го прочитам, би сакам да ме прашам, Кој бил синот на Арфаксад во Библијата? После потопот преживуваат Ное, неговите три сина, Сим, Хам и Јафет, и нивите жени. Сим го роди Арфаксад две години после потопот вели Битие 10 глава. А кого родил Арфаксат, кој бил сега наредниот потомок? Според, според Битие 10 глава, значи, кој следи после Арфаксат? Кој би можел да одговори на опрашање? Според Битие, според родословот даден во Прва Моисеева 10 глава, кој е следниот после Арфаксат? Кој би сакал да провери? Како се вика тој? Значи, Ное, Сим, Арфаксат и после Арфаксат кој следи? Кој? Добро. Значи, следи еден што се вика Луд. Иако не бил Луд. Значи, после Арфаксат следи Луд според Битие 10 глава. А кој, кој следи после Арфаксат според Лука трета глава? Евангелието според Лука, сега се префрламе. Лука трета глава, каде што е даден родословот Христов, од Христа, наназад до Адам, синот Божи, како што е наречен. Значи, кој е потомок на Арфаксад, според родословот даден во Лука 3 глава 36 стих. Кајнан. Значи, според Лука трета глава, синот на Арфаксат е Кајнан, а според Битие десета глава е некој си луд. Заклочок. Дали апостол Лука противречи на битие, на Тората Мојсеева? Не кај самите евреи било познато. Според Битие 10 глава. Аха. Добро. Значи, благодарам за исправката. Син на Арфаксат според 10 глава е Сала. Според Битие е Сала, а според Лука е Кајнен. Зошто постои ваква разлика? Затоа што кога Библијата и кога евреите велат дека некој му бил син некому, тоа само значи дека му бил потомок, а не мора да значи дека му бил непосреден син. Например, во Мате прва глава што се вели за Исуса? Родослов или книга за раѓањето на Исуса Христа, син чи, син Давидов и син Аврамов. Колку генерации има помеѓу Давид и Христа, а уште повеќе помеѓу Аврама и Христа. Има еден куп генерации и јадници години. А сепак Исус е наречен син Давидов или син Аврамов. И самите евреи себе се нарекувале синови Израелови, значи синови на патриархот Јаков. Значи не се нарекувале чукун внуци, туку се нарекувале синови и покрај тоа што се многу далечно колено во однос на патриархот Јаков. Значи, со ова се докажува дека има еден сличен стих во Исус Навин 24 глава, според кој во Библијата е можно да бидат во некои родослови испуштени некои колена, што не се споменати по име, па тоа е основа за предпоставката дека хронологијата е можеби многу подолга отколку што тоа изгледа кога би зеле да ги пресметуваме годините на сите овие патриарси, според кој создавањето треба да паѓа некаде околу 4000 година пред Христа, односно 6000 години пред нас. Но што докажува сето ова? Сето ова докажува дека Библијата не гарантира точна година за создавањето, Библијата не гарантира точна година на потопот, туку според библијските податоци постојат и може да постојат само теории за тоа кога настанал светот или кога се случил потопот или било која друга слична информација. Заклучок, Библијата не гарантира Спротивно на оно што го тврди Харалд Кемпинг и Фемили Радио Библијата не гарантира точна година на создавањето на светот и не гарантира точна година за потопот, која што тој ја одредил некаде таму беше 7000 години пред нас. тоа ќе му дојде 4996-та, колку се секвам од неговиот вебсайт, пред Христа. За потопот е тоа. Не за создавањето. Создавањето го ставил 11.000 години пред Христа. Библијата не постоја такви пратоци. Библијата не гарантира такво нешто. Ако некој после 21. мај или после нова година, ако сакате, сака да се исмејува некому заради неисполнетите лажни пророќства, нека се исмејува на Харалд Кемпинг и на Фемили Радио, Но никој не смее, нито еден комунист не смее да се смејува на Библијата, затоа што денес постојат луѓе кои што тврдат дека Библијата не открива вакви податоци кои што Фемили Радио ги пропагира. Меѓу другото и на 55 скопски и македонски воопшто билборди. Библијата не гарантира такво нешто. Библијата не открива такво нешто. А следната Следната сабота ќе откриеме дали е точно воопшто учењето за тајното грабнување, бидејќи тоа е споменато во контекст и е врзано со датумот за следната сабота. Значи, следната сабота, ако бидеме живи и здрави, и ако бидеме сведоци на неисполнувањето <laughs> на ова пророќство, не знам што ќе се случи со билбордите, што ден денес да е уште го красат Скопје, ќе ќе дојдеме на една наредна тема која што ја најавивме за оваа прилика. И последното што би сакал да кажам за вечерва е Харолд Кемпинг тврди дека според Битие седна глава кога Господ му вели на Ное уште седум дена и ќе пуштам потоп на земјата, значи тие седум дена биле буквални седум дена за Ное, за тогашниот потоп, а според Фемели Радио, наводно, бидејќи пред Господа еден ден е илјада години, како што рече Петар, ама илјада години се <laughs> еден ден. Според Харолд Кемпинг, тие седум дена кажани за Ное, за нас, за крајот на светот се седум илјади години. И сега тој, според неговата математика, пресметал дека тие 7000 години од времето на Ное завршуваат на 21. мај 2011, односно следната сабота. Дали е тоа точно? Дали Библијата гарантира дека Господ на Ное му открил не само информација за тоа кога ќе го пушти потопот во негово време, што било за седум дена, откако му било кажано на Ное, туку дека отклани податок, за тоа кога ќе настане крајот на светот во последното време од историјата. Не е точно. Едноставно, како и во случајот со Вилијам Милер, Библијата не открива податоци за крајот на светот, за годината за денот, за часот на второто Христово доаѓање. Зошто? Од каде го знам тоа? Зато што Господ рече, тоа никој не го знае, ни ангелите не го знае. Значи, 2300 дена и ноки споменати во пророштото на Данијел значат нешто друго, а не година за крајот на светот. Седомте дена, кажани на Ноја, значат нешто друго, а не години за крајот на светот. Со други зборови, благодарам, со други зборови, се се ова произволности, човечки произволности, за кои што знам дека се неточни, затоа што Господ кажа, за денот и часот никој не знае. Затоа, драги присутни, драги пријатели, нека никој не се занесува да одредува точни времења за второто Христово доаѓање и крајот на светот, затоа што за тој ден и час никој не знае, освен Отецот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.